Ве поздравувам, драги присутни, браки и сестри, ви посакувам Божи благослов. Верувам дека пријатно се чувствувате во молитвениот дом, дека е многу потопло за разлика од предходните две саботи. Имаме и поромантична атмосфера надвор, како за кого романтична. <laughs> верувам дека е пријатно барем да се гледа од внатре. Јас би сакал на самиот почеток да упатам еден поздрав од еден човек што не го познавам, а и брат Борче не го познава. Тој човек е еден проповедник од Америка, кој што се вика Доминго Нунјес. Можете да погодите од какво етничко потекло е човекот. Него го познава брат Миле Павлович, инако. И овој проповедник на мен и на брат Борчини напиша писмо преку интернет овие денови, каде што самиот се понудил некогаш во скоро време да дојде и да не посети овде во Македонија и веројатно и да ни послужи. Меѓутоа, не кажа никакви други детали, но ја само го пренесувам неговиот поздрав до сите вас. Овие денови исто така разбравме дека Стојан Богатиновски добил керка, па ако се чуеме со него или ако се видиме деновиве, да му честитаме. Јас би сакал да ви формирам исто така дека минатата сабота, проповета од минатата сабота во врска со позниот дошт е достапна на интернет, каде што на една фейсбук страница по име Светлина се објавуваат сите проповеди што се држат во скопските цркви, а тоа инако го уредува професорот Александар Јосифовски на негова иницијатива. Значи, снимката еве и од денешна проповед сега, иако даде Господ живот и здравие од сите идни проповеди, ќе оди, ќе биде достапна на таа фейсбук страница, каде што ќе може да се слушаат во секое време, се разбира, со конекција на интернет. Дали се секјавате која тема ја најавив за оваа сабота? Е, брат Борче, погоди, само што јас нема да ја насловам <laughs> така. Значи, со името на една озлогласена фирма по име Монсанто. Дали сте слушнале за оваа фирма? Сега ќе чуете. На самиот почеток ќе отвориме Библијата во Откровение 11 глава. Откровение 11 глава, каде што ќе го прочитаме 18 стих. Откако започнал во овој свет, почнала поточно адвентистичката црква, првите пионери на адвентизмот верувале уште тогаш, во средината на 19. век, дека тие веќе живеат во времето на седмиот ангел. Што значи тоа седмиот ангел? Се мисли на времето кога ќе затруби седмиот ангел, или кога ќе затруби последната седмата труба од оние седум труби во откровението. Во 11 глава, од 15 стих, се зборува за тоа време и можеме да го читаме целиот тој текст од 15 стих, каде што апостол Јован ги запишал следниве зборови. Затруби и седмиот ангел и по небото одекна силни гласови кои викаа Царството на светот стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос и тој ќе царува во сите векови. И 24 старешини, кои седеа пред Бога на престолите своји, паднаа ничком и му се поклонија на Бога, велејки, Ти благодариме, Господи Боже, Седржителе, кој си, кој беше и кој ќе бидеш, зашто ја прими својата голема сила и се зацари. Значи, кога ќе затраме седмиот ангел, кое време е тоа? Тоа е време кога Христос ќе се зацари. Тоа време се уште не дошло. Меѓутоа ние денес живееме во време кое што е многу, многу близко. Многу близко до овој настан, до седмата труба. Зошто? 18 стих сега вели Народите спеснаа но дојде твојот гнев и времето да им се суди на мртвите и да им дадеш награда за слугите твои, на пророците, на светиите и на оние кои имаат стравопочит кон името Твое, мали и големи. И последното дело што треба да го направи во тоа време, оној што ќе се зацари е кое? И да ги погубиш оние што ја расипа земјата. Или што ја расипува земјата. Кои се оние кои што ја расипува земјата? на кој начин земјата може да се расипе. Може би зборови ги разбирате во широк смисол, да се однесува на, на целата планета, земја. Меѓутоа, постои и еден конкретен смисол, се однесува на земјата, на почвата. Да, другиот превод вели ја уништува. Веднаш ке се позанимаваме со одговорот на ова прашање и за таа цел ке се подсетиме на Христовите зборови кога нашето време, времето на синот човечки, самиот Исус го споредил со кое време? Со времето на Ное, а потоа и со деновите на Лот. И двете споредби се однесуваат за духовната состојба на Божиот народ. Меѓутоа постои постои нешто што било последен чин на беззаконие пред да настапи самиот потоп. Значи, постои нешто што е што е дното, како да речем, крајот. Кога тоа беззаконие ќе се направи, после тоа после тоа не може повеќе да постои светот сам по себе. Со други зборови, ако тоа го примениме на наше време, кога Христос никогаш не би дошол, а се разбира, ние кажавме јанта сабота, кога ќе дојде? Кога Божиот народ целосно ќе го одразува ликот, карактерот на Исуса Христа. Тога што и ќе дојде. И кажешме што тоа значи. Меѓутоа, кога Христос никогаш не би дошол, дали тоа значи дека овој свет ќе постои за секогаш понатаму? кога Христос не би дошол, овој свет сам по себе ќе пропадне. Зошто Христос доаѓа? Христос доаѓа за да го спаси неговиот народ, затоа што ова е брод кој што тоне. Ова е, овој свет е свет кој што сам од себе пропаѓа. Кој било тоа последно беззаконие, кое што кое што го направиле луѓето во времето на Ное и кое што заради кое што повеќе уни, нивното уништување со потоп станало повеќе неодложно. Не може повеќе да се одложува. Мора сега. За таа цел прочитаме еден цитат од Духот на пророштвото. Овој цитат, може би сте го чуле, може би денес прв пат ќе го чуете, меѓутоа, тој го кажува следното. Цитатот се наоѓа во повеќе книги, изворно во книгите наречени духовни дарови, кои што потоа станале дел од книгите наречени дух на пророќство, и кои што потоа можете да ги најдете во други видови на компилирани книги од Елена Вајт. Значи, во книгата Духовни дарови изворно, Третата книга, 64-та страница. Елена Вет напишала Но, ако постоел еден греф, поголем од сите други, кој што го предизвикал уништувањето на човечката раса со потоп, тоа представуваше ужасниот греф, таа тука употребува израз ужасниот криминал, кој? На, и сега се потребува еден стручен израз, амалгамацијата на човекот и животните. Дали знаете што е тоа амалгамација? Амалгамација, еме просто кажено, представува мешање но може да се однесува на, на повеќе видови мешања, од типот мешање, например, на легури, односно на разни метали за да се добие легура, но во Америка во времето на Елена Вајд во 19. век се однесувал на мешање на раси и мешање, вкрстување на разни видови. Значи, еден поширок контекст е опфатен. На денешен јазик, значи на јазикот на 21. век, овој израз, како би го нарекле? Би го нарекле генетски инженеринг. Да продолжи цитатот кој што, значи, овој греф, амалгамацијата на човекот и животните, го обезличил Божиот лик и предизвикал конфузија на секаде. Затоа Господ решил да ги уништи со потоп овие долговечни и мокни, силни луѓе, кои што ги корумпираа, ги расипаа, своите патишта пред него. Затворен цитат. му што читаме, во истата книга, 75-та страница, Елена на Вајт напишала Сите видови на животни кои што Господ ги создал, биле сочувани во ковчегот. Што било сочувано во ковчегот? Не сите животи кои што Господ ги создал, туку сите видови. Примерок од сите видови кои што Господ ги создал. Но, конфузните видови, така го потребува тој израз, Елена конфузните видови, кои што Господ не ги создал, че постоеле видови пред потопот, кои што Господ ги создал. Конфузните видови кои што Господ не ги создал, а кои што биле резултат на амалгамација, израз од 19 век, од неизвено време, а денес, кои што биле резултат на генетски инженеринг, биле уништени со потопот. И сега што вели понатаму? Од потопот наваму, исто така постои амалгамација и на на човекот и животните, како што може да се види во скоро бесконечните вариации на животински видови или на одредени човечки раси. Кога се работи за човечките раси, се мисли на мешање на човечките раси и добивање на разни други значи, мешавини. Меѓутоа, ние се занимаваме сега само со оној дел кој што го нарековме на наш јазик генетски инженеринг. Да прочитаме и некој збор од самото Свето Писмо. Прво во Евангелијето според Матеј, 15-та глава. Ја го прочитаме 13-тиот стих. Матеј 15 глава, Иако овие зборови Господ ги употребил фигуративно, сепак тие имаат и буквално значење. Евангелие според Матеј 15 глава 13 стих А тој одговарајќи им рече Секоја садница или некои други преводи велат, секоја тревка што не е насадил мојот Отец Небесен, ќе се искорне. Ови зборник да ги потребил фигуративно. Значи, сето она што во Божијата црква не е од Него, не е вдахновено од Него, Се што е човечко учење, човечка традиција, тоа ќе пропадне. Меѓутоа, овие зборови имат и буквално значење. Интересно е што за буквалноста на овие зборови, дека на оваа планета постојат семиња и постојат а, растенија, растителни видови, кои што Господ не ги создал, се зборува уште во Петокнижијето, уште во Левицката книга, например, третата книга Мојсеева, исто така и во второ законие, во петтата книга Мојсеева. Да прочитаме прво еден текст во трета книга Мојсеева, 19 глава. Трета книга Мојсеева, 19 глава, односно Левицката книга, 19 глава. 19 стих. Почнем да читам, значи Левицка книга 19.19. Чувајте ги моите закони, не спарувај го добитокот свој со добиток од друг род. Тоа е за животните. Но што понатаму? Не сеј, немој да сееш на нивата своја два вида семе. Така е преведено кај нас. Облекат кајана од две различни преги не облекувај. Што значи ова два вида семе? Во англискиот превод се потребува израз мешано семе. Или, што би рекла Елена Вајд, конфузно семе. Во второ законие пак, да отвориме таму, во второ законие, или во петата книга Мојсеева, 22 глава. Пета книга Мојсеева, 22 глава. Давајќи му повторени закони на израелскиот народ, кој што бил држава, кој што имал своја економија и сето останато. Господ сега, значи, на таа втора генерација израелци им покажува истото, но на следниот начин. да, од деветиот стих, така. Да не сееш во лозијата твое семења од разни видови растенија или други видови растенија, за да не се осквернат плодот и семењата со кои ќе го посееш и плодот на лозијето твое. 10 и 20. стих, слично како и во Левитската книга, се дадени како фигуративно, како поговорка, за да се потврди ова предходното. Значи, да не ораш со вол и магаре заедно, и да не облекуваш облека ткаена мешана од волна и лен заедно. Што значи ова? Мешана од волна и лен заедно. Не се мисли на тоа како си ја исткал облеката, туку да постои растение кое што е и волна и лен. Како тоа може? Волната да дојде од животно или да дојга од растение. Па ние денес знаеме дека може. ка ставаат растителни гени во животни и животински гени во растенија. И ставаат човечки гени и во едното и во другото. Кога сме веќе кај овие библиски стихови, едно што сакам да запаметиме е тоа дека според духот на пророќството овдека што прочитавме, овој греф на амалгамација или генетски инженеринг бил последниот пред да се случи потопот, односно, заради него повеќе потопот станал неодложен. Морал да се уништи светот со потоп. Заклучок, ако ние денес живееме во време кога на целиот свет ќе му се наметне и му се наметнува генетски инженеринг, кој заклучок? можеме да го извечеме. Дека крајот на овој свет станал неодложен. Крајот на овој свет е неодложен. Господ нема вечно, нема за наредни 100 години да го одложува своето доаѓање. Би сакал да ја прочитам една информација сега, повторно Снежана и Јоже ќе гледаат како да им зборам во камера. Бидеќи ќе читам од лаптопот. Има информација што ја примивме на интернет на 17. јануари, тоа што гласи вака Кодексот Алиментариус веќе пристигнал во Србија. Дали знаете што значи поимот Кодекс Алиментариус? Деноиве сте го виделе, може би, на интернет, вие кои што користите интернет. А останатите ќе дознаете сега. Што е тоа Кодекс Алиментариус? Овој вториот збор, нема се мачиме <laughs> да го дешифрираме, што значи. Меѓутоа, зборот кодекс на што ве асоцира? Е, вие правниците кажете на што ве асоцира зборот кодекс. Значи, збирка закони, што времето на Јустинијан, неговиот кодекс, се користи тој збор како синоним за закон, односно за збирка закони. Е сега, значи, некаков закон стигнал во Србија. Штом стигнал, тоа значи дека србите не го измислиле, српскиот парламент и влада, туку го донеле од увоз Колку е суверена една нација, ако законите кои што ги носи на својот парламент, ги прима од увоз. Нула сувереност. Не постои сувереност. Ке цитирам сега буквално. За да можат мултинационалните компании да остваруваат големи профити и да бидат фаворизирани на светскиот пазар, според овој закон, се рушат сите досегашни контролни мерки во областа на производство на храна, адитиви и останати додатоци на храната. За да може да се загуши секоја конкуренција, се донесува еден голем сет на прописи, кои што овие денови во Србија ќе го озаконат монструозниот кодекс алиментариус, монструозен закон или збирка закони. Кодекс алиментариус представува збирка на правила за регулација на земјоделството и целосна контрола на храната, почнувајќи од семето до конечниот производ. Целосна контрола на храната Што ќе се случи со овој свет ако целокупното производство на храна, целата храна во светот е во рацете на поединци, дошол крајот на светот. Колку може да обстане овој свет без храна? колку може да обстанат луѓето, грешниците на земјата, без она храна која што ја јаделе со илјадници години наназад. Заклучок светот повеќе не може да постои. На светот му дошол крајот. Се секјавате дека 1997 година Европската Унија реагираше многу бурно на предлогот на Светската трговска организација да увезува генетски модифицирана храна. Меѓутоа, Светската трговска организација тогаш изврши притисок врз Европската Унија и Европската Унија почна да увезува генетски модифицирана храна. Но, за разлика од Америка, постоеше еден услов – наследно производ, кој што содржи, значи, генетски модифицирана храна, да се наведува на етикетата дека тоа е генетски модифицирана храна. Па сега сега купувач да знае што купува. Во Америка тоа го нема. Во Америка, ако идете да купите од продавница, храна, не знаете што јадете. Дали е генетски модифицирана или не е генетски И не може да знаете. После една фирма, додека бев таму тоа се случи, позната фирма во Америка за пржени пилиња, Kentucky Fried Chicken, ја викаат, КФЦ, скратен. Сојузната владина комисија за за земјоделски производи, семења и лекови, донела пропис според кој на ова фирма и забранила да се вика така, затоа што производот што го пласира на пазар не спаѓа во пилиња. Значи, тоа што се продава на пазар како пиле, тоа веќе не е пиле тоа. Се смета дека не е пиле. Значи, луѓето јадат нешто што личи на пиле, личи на месо, но тоа не е пиле. И затоа фирмата решила да се вика само со кратенката, КФЦ. Не со целиот назив, целиот назив е забранен да се ги задржи, се разбира, муштериите, се ја користат старата кратна како, како да е тоа целосното име. Да продолжам понатаму. Според кодексот Алиментариус, тој што треба значи да се донесе во Србија, знаете кога треба да се донесе? До 31. декември. На србите им е речено, ако сакате да влезете во Европска Унија, до 31. декември 2011 година треба да го донесете овој закон. Ако една Србија вака подклекнува на притисоците од надвор, што остана за нас овде? Може би ние тука со години наназад јадеме генетски модифицирана храна. Според овој кодекс повеќе не треба да се обележуваат животенските организми кои што се генетски модифицирани, што досега било задолжително. Значи, оно што беше клаузула на Европската Унија, сега според кодексот не важи. Сега ќе не изедочат со Америка. Кај што нема да знаете што купувате во продавница. На тој начин животите ќе се вкрстуваат и ќе се уништи природниот потенцијал на постоечките раси, што е цел на кодексот. Секој зеленчук и сите семиња ќе бидат изложени на зрачење според кодексот. Моментално се работи само кај семињата и зеленчукот, кои што долго време престојуваат во транспорт, за да останат свежи, што е можно подолго. Значи, ако одете на пазар и сега, да речеме, во веро, може би и во Тинекс, бидејќи казата на 13 го бие глас дека е масон, ствари мачи и кашли, што река Срби. <laughs> И ако купите, ако купите зеленчук, може би ќе ви изгледа свеж. Мега тоа е само затоа што е направено вакво нешто. Долго време било изложено на зрачење. според кодексот, сите животни кои што се одгледуваат за храна или за млеко, мора да добијат хормон за раст од фирмата Монсанто во Америка. Исто така треба да добијат антибиотици од истата фирма, а која е оваа фирма Монсанто? пат за ова име слушнав во Хартлан пред пет години. Таму професорот по агрономија не изборуваше за оваа фирма и што се тие прават. Знаете дека во земјоделство се користат разни хемиски средства со цел пестициди, значи да се уништат оние организми кои што го уништуваат самиот плод. Дали знаете дека постои, да речеме, пченка или пченица, зрно, кое што, ако некој инсект дојде и го касне, инсектот умира на лице место, само затоа што го каснал не е нешто прскано, туку каснал, да речеме, една пченка, ама генетски модифицирана од фирмата Монсанто. Тоа го слушнав од професорот во, во Хартлан. Исто така, за оние производи за кои што, с кои што се генетски модифицирани, од истата фирма треба да купуваат специјален пестицид. Според информацијата што добивме на интернет, на фармерите во Виводина веќе им се продаваат семиња. И сега, пред официјалното изгласување на законот, им се продаваат семиња генетски модифицирани од оваа фирма. Во Америка и во Канада постојат многу фармери, ги гледавме на видео таму, ни беа прожектирани на час, кои што фирмата Монсанто ги тужи, а знаете зашто ги тужи? Затоа што на нивните ниви, на нивните фарми, се појавил генетски модифициран производ, генетски модифицирана пченка, генетски модифицирана пченица или било што, А тие фармери не, не ги купиле тие семиња од фирмата, не ги купиле, нито сакале да ги купат. Туку затоа што камионот што ги превезувал, ветрот ги издувал и паднале на нивната почва и пораснале, сега фирмата ги тужи фармерите како да тие неовластено, односно без лиценца, купиле генетски модифицирани семиња. Ако вака се продолжи, што ќе се случи во целиот свет? Ке дојде време кога на светот нема да постои она што луѓето со илјадници години наназад го препознавале како храна. Луѓето ќе јадат нешто што личало на тоа што прорано било храна. Личи од надвор, но тоа повеќе не е истото. Колку долго може да трае светот после една ваква нешто, исто така, сите луѓе кои што ќе заболуваат, сега и ова е пресметено, сите луѓе кои што ќе заболуваат од употреба на генетски модифицирана храна, какво решение имаат големите фирми за овој проблем? Разбира, истите фирми произведуваат лекови, со кои што ќе ги лечат, но според кодексот, сите природни лекови ќе бидат забранети и означени како опасни, а ќе бидат дозволени само фармацевски производи. Повеќе не би читал од овој имейл. Во продолжение постојат, постојат слики за тоа како изгледаат некои генетски модифицирани животински продукти, што веќе се продаваат во Србија, Значи, како изгледат нивите етикети, тоа може подоцна да се прикаже преку бимот, а постои еден прилог во врска со тоа, некаде да десетина минути, кој сака после богослужението, може да остане во големата сала да го, да го видите тој, тој прилог во врска со генетски модифицираната храна. Мегуто, јас би сакал да го заклучам сето ова со нашето најважно наравоучение. Од каква важност за нас представуваат сите овие информации и факта дека живееме на самиот крај на ова на свет, затоа што после овој греф повеќе неговиот крај е станува неодложен. Рекошме дека Господ нема да дојде, за дека не се исполни оној духовен услов. А тој е Божиот народ да се покае, што не ја примил пораката за оправдание со вера през 120 на години и познио од што Господ тогаш го испратил, да го препознае тоа и денес да се облече во таа сила, со која што ќе може да се исполни Божиот план и Божите намери со целото човештво. Денеска живееме во време кога овие знаци во светот ни кажуваат дека самиот свет се наоѓа на крај. Значи, прашање е овој свет дали ќе живее до 2020 година ако го оставиме сам според овие информации. Че јас не зборувам за некоја година кога Христос ќе дојде или до кога би дошол. Туку зборувам, ако го оставиме овој свет сам, прашање дали он самиот ќе обстане за наредниве десетина години. Може би да. Зависи со која стапка се одива ова планирано расипување на земјата. Ово планирано расипување или уништување мега другото и на храната, а без храна човекот не може да живее. Значи време е црквата да го прифати позниот дошт. Надвор се е исполнато или се исполнува. Народите да се збеснат. Како што прочитавме. Некои велат дека новиот председател на Генерална конференција, кој што им се допаднал со својата проповед на многу, дори и на многу независни адвентистички организации кои што се залагаат за реформа, некој вела дека тоа е можеби Божи знак што ете конечно црквата ќе се опраи, ќе се реформира баш во ова време. Јас би рекол на тоа може да се гледа како шанса, но дали таа шанса тие ќе ја искористат, останува да се види. Сепак, нашата лична предодатна не зависи од нив, зависи од нас самите. Нека Господ ни помогне да разбереме дека живееме на времето, во времето на самиот крај, во времето кога повеќе за некоја година е прашање каква храна ќе ни биде на располагање, А тоа што значи со други зборови? Со други зборови тоа значи време е да одгледуваме наша собствена храна. Нека му е фала и слава вечно. Амин.